ծուխ եւ 140 բնակիչ ունեցող գյուղը շրջանի 14 գյուղերի հետ գոլցո ռազմագործողության հետևանքով ավերվեց եւ լքվեց բնիկ տերերից։ Շատ չանցած ազատագրվեց բռնագաղթված տարածքը։ Վերադարձած քարագլխեցիները հաստատվեցին ներքևում, հիմնելով ձորագյուղը 20 տարի անց Մաքսիմ Աթայանցն ուխտեց եւ հին ու նոր գյուղերի բարձունքում կառուցեց Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Այնուհետև ձեռնամուխ եղավ եւ իրականացրեց ծրագրի երկրորդ փուլը։ Պետությանը հանձնվեցին Խարագլուխ գյուղում կառուցված երկու նոր բնակարանները եւ օծվեց հիմնանորոգված Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Տոնակատարությունն առիթ էր համախմբել 5 Խարագլխեցիների շրջակա բնակավայրերի բնակիչների, բարեկամների, հյուրերի, զինվորականների։ Խարագլուխ են ժամանել Արցախի Հանրապետության իշխանությունները նախագահ Բակո Սահակյանի ղեկավարությամբ Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանն ամփոփեց եւ վստահեցրեց. Հադրութի վարչակազմը անձամբ ես ջակեր չեք խնայելու, այս բնակարաներում բնակարանամուտ կազմակերպելու, օծված եւ վերանորոգված եկեղեցիներում զանգ հնչեցնելու համար։ Հայտնի խոսք է ցարն արմատներով է սնվում արմատներին վերադարձած եւ աթո պապի գործնեությունը շարունակող Մաքսիմ Աթայանցը երախտագիտության խոսք էր ասած Основная моя задача сегодня это благодарить. Իմ հիմնական խնդիրն այսօր երախտագետ լինելն է, որովհետև հասկանում ենք ով ինչ դեր ունի։ Նախ պետք է շնորհակալ լինել այն մարդկանց, ովքեր զոհվել են եւ մեզ ընձեռել այս հնարավորությունն այսօր այստեղ գտնվել եւ ուրախանալ։ Երկրորդը պետք է շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, ովքեր մարտնչել են այս ուղի համար, ովքեր ողջ են եւ այն պաշտպանում են։ Եվ վերջապես այն մարդկանց, ովքեր այստեղ ապրում են, որովհետև եթե մարդիկ չապրեն, այստեղ ոչինչ անել հնարավոր չէր լինի։ Զինվորին անհասկանալի կլիներ, թե ինչ ինչ պետք է պաշտպանի եւ մեզ, թե ինչպես պետք է փրկենք մեր հոգիները։ Արցախի հանրապետության հրճակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված այս միջոցառումը Մաքսիմ Աթայանցի համար նշանավորվեց Հաջելյան ակնկալով։ Հադրութի շրջվարչակազմի ղեկավարը նկարիչ ճարտարապետ Բարերար Աթայանցին հանձնեց նախնիների գյուղում բնակարան կառուցելու հողատարածքի վկայականը։ Սուրբ Աստվածածին հիմնանորոգված եկեղեցին վերաուծած Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի խոսքը ներքին տողատակ է պարունակում ապագայում կառուցվելիք բնակարանների մասով։ Հայ բնավորությունը այնպեսին է, որ գալիս է սկզբից ասոտունն է կառուցում, հետո դպրոցը, հա։ հետո իրաստանները։ Հիմա մեկը կառուցվեց, մեկը վերանորոգվեց։ Երկու հատ էլ մեծ երկարկանի տուն հանձնվեց ժողովրդին, հաստիճանաբար այս գյուղը լցվել է բնակչությամբ։ Սա է հայ ավանդաբար մոտեցումը։ Ասոտունը կառուցի, որ տերն էլ քոտունը կառուցի։ Իսկ առաջիկայում իրականացվելիք ծրագրերի շուրջ խոսում է քարագլխում տարվող շինարարական աշխատանքների պատասխանատու անհատ շինարար Մարատ Պետրոսյանը։ Այսօրվա դրությամբ ունենք հոսանքի խնդիր, 5 տուն պետքա կառուցվի, որից երկուսը կառուցված են, մի գործարան պետքա կառուցվի, որտեղ վերամշակվելու են տարբեր տեսակի բանջարեղեններ եւ այլ կուլտուրաներ, եւ կառուցվելու է ֆերմա։ Դուկլաս Մակլուրեր Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հոկտեմբերի 11-ին շնորհավորական նամակ է ուղարկել Վյաչեսլավ Վոլոդինին, Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի պետական դումայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու արդիվ։ Վստահ եմ, որ ձեր մասնագիտական բարձր պատրաստվածությունն ու փորձառությունը կնպաստեն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական համակարգում պետական դումայի դերակատարության ամրապնմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բարձր են գնահատում Ռուսաստանի հետ բարեկամության ավանդույթները, որոնք պատմական, մշակութային եւ հոգեվոր խոր արմատներ ունեն։ Մենք գնահատում ենք նաև Ռուսաստանի Դաշնության, որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրի հետևողական ջանքերը հարավային Կովկասում կայունության հաստատման ու պահպանման գործում։ Համոզված ենք, որ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, այդ թվում եւ խորհրդարանական դիվանագիտության միջոցով, թույլ կտա տարածաշրջանը դարձնել առավել անվտանգ եւ բարեկեցիկ, ասված է խորհրդարանի նախագահի շնորհավորական նամակում։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հոկտեմբերի 11-ին ընդունել է ազգային ժողովի Դաշնակցություն խմբակցության անդամներին խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են գլխավորապես գյուղատնտեսության զարգացման հայեցակարգի մշակման հետ կապված հարցեր։ Արայիկ Հարությունյանը ներկայացրել է հայեցակարգի ընդհանուր սկզբունքները, մանրամասնելով առանձին ճյուղերի վերաբերյալ կառավարության մտեցումները եւ շեշտադրելով, որ մասնագիտական ուսումնասիրություններն ու քննարկումները դեռևս ընթացքում են։ Խմբակցության անդամները ներկայացրել են առանձին ճյուղերի զարգացման վերաբերյալ իրենց տեսակետները եւ հայեցակարգի մշակման հարցում կառավարության եւ համապատասխան մասնագետների հետ համագործակցելու պատրաստակամություն հայտնել։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտգործնախարարությունը կիսում է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբորն Յագլանդի տեսակետը գազམ་ակերպության կողմից իր մանդատի իրականացման անհրաժեշտության նաև Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լեռնային Ղարաբաղ մեկնելու հարցի քաղաքականացման անթույլատրելիության մասին։ Այս մասին հայտարարել է ԼՂՀ արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննի Սարգսյանը, մեկնաբանելով Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորնբյոր Յագլանդի հոկտեմբերի 10-ին ԵԱՀԿ աշնանային նստաշրջանում արած հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղ Եվրոպայի խորհրդի մուտքի անհրաժեշտության մասին։ Խոչընդոտելով Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչների այցելությանը Լեռնային Ղարաբաղ, Ադրբեջանն առաջին հերթին ցուցադրում է, որ չի ընդունում այդ կազմակերպության հիմքում ընկած նպատակներն ու սկզբունքները, ընդգծել է Անի Սարգսյանը։ Շուշիի շրջանի Քիրսավան գյուղն Արցախի փոքր համայնքներից է։ Հիմնական զբաղմունքը եւ եկամտի աղբյուրն անասնապահությունն ու մեղվաբուծությունն են։ Բելլա Լալայանն է պատմում։ Քիրսավան իր անունը ստացել է Արցախյան պատերազմում հայտնի Քիրս կամավորական ջոկատի անունից։ Շուշի ազատագրման ժամանակ Քիրսի գագաթից տղաները նայել են եւ որոշել, որ Լեռների փեշին ծվարած գյուղն ազատագրելուց հետո կտեղափոխվեն ու կհաստատվեն այդտեղ։ Որոշեցինք ու արեցինք, ասում է Քիրս ջոկատի անդամ Հրայր Ալեքսանյանը։ Քիրսավան գյուղը քիրս գրուպից է կա, քիրս գրուպան էլ գրավի սկզբից քիրս գրանիցան ապահելիսլար, նեղից երևելի սարվել, լավ տեղասան գրվել, վերջանա կգանք սաղապրինք, գրավ վերջացավ եկանք ապրեցինք, ապրեցինք համայնք ստեղծեցինք, համայնք ստեղծեցինք, երեխեք ծնվեցին, երեխեք ծնվեցին դպրոց բացվա Մոտ 15 տարի առաջ վերաբնակեցված համայնքը շարունակում է ապրել, արարել ու հնարավորինս ամուր ոտքերի վրա կանգնել բազում խնդիրների այսպես ասած համակեցությամբ։ Գյուղը ճունի համայնքի կենտրոն, բուժկետ, երիտասարդների ժամանցի համար ակումբ հիշեցնող որևէ կառույց։ Գյուղամիջյան փողոցները տեղտեղ են լուսավորվում, սակայն գյուղում ընթացող շինարարությունը հույս է տալիս քիրսավանցիներին, որ կգա նաև գյուղապետարան կամ բուժկետ կառուցելու ժամանակը։ Այսօրվա դրությամբ կառուցվողը տունը քիրսավանի միակ բազմազավակ ընտանիքի համար։ Ընտանիքի հայրը Ավակյան Սամսոնը լիահույս է, որ նոր տարին նոր օջախում կդիմավորեն։ Պիտի այս տարին բրտնեմ, 3 տարի ասարկում եմ։ Գյուղը չնայած չունի բուժկետ, բայց բուժքույր ունի։ Ռոզանան մեկ տարուց ավելի, ինչ ստանձնել է բուժքրոջ պարտականությունը։ Դժգոհ է շենքային պայմաններից, որը խնդիրներ է առաջացնում, դեղորայքն անհրաժեշտ պայմաններում պահելու հարցում չի կարելի դեղորայքատան պայմաններում պահել։ Նամանավանդ ինձ փոքր երեխան ունեմ։ Պատվաստումները, որ պետք է իրականացվի, տան պայմաններում մենք անում, ինչը անթույլատրելի է։ Եթե հնարավոր լիներ մի բուժկետ կառուցեին, մի փոքրիկ տարածք, որպեսզի կարողանանք հիվանդներին սպասարկենք, պատվաստումները իրականացնենք բուժկետում, ամեն ինչ իր հունով գնալի։ Տեղորայքը պահվի բուժկետ, կանոնները պահպանվի, ասեպտիկայի, անտիսեպտիկայի կանոնները, թե չէ տան պայմաններում հնարավոր չի։ Այսպես թե այնպես գյուղի դիրքն ու կլիման, ինչպես նաև բերի հողը գերադասել են դարձնում քիրսավանցիների համար այստեղ բնակվելը։ Քիրսավանում արտադրված մթերքը, պանիրը, կաթը, միսը եւ բանջարեղենը շուկայում գravel է իր կայուն տեղը եւ ունի լայն պահանջարկ։ Սպարման հետ չէ, без конкуренция, вот это ճանչի մենա պրանքը, в основном на расхватակն է տենսկի մագազին դուսալ չեմ անում։ Շատ հարմար տեղ է, շատ կարելի է հեվանպահած, մի քիչ իմպուլս է պետք, կարում չեք շուտ աճենք, ժամանակ է պետք։ Բելլալալայան այսօր Եթերում լուրերի թողարկումն է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան առաջիկայցի շրջանակներում կքննարկեն Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների իրականացումը։ Նախագահները համաձայնել են ընդլայնել ԵԱՀԿ առաքելությունը դեսպան Կասպար Շիկի ղեկավարությամբ։ Մենք կքննարկենք այդ որոշման իրականացումը, երբ տարածաշրջանում լինենք, ասել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Անդրադառնալով ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոնքերի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները պատրաստ չեն Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Ուորլիկը նրբանկատորեն նշել է, որ ԱՄՆ, Ռուսաստանը եւ Ֆրանսիան լիովին համաձայն են, որ ժամանակն է բանակցային ճանապարհով լուծել հակամարտությունը։ Որպես միջնորդ մենք կշարունակենք կողմերի հետ աշխատանքն առաջ գնալու ճանապարհին, ասել է նա. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը ծննդյան հոբելյանի արթիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության առաջին փոխնախագահ Նիկիտա Սիմոնյանին։ Հայտնի ֆուտբոլիստին ու մարշչին շնորհավորելով ծննդյան 90-ամյակի արթիվ Գալուս Սահակյանը շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես նշել է. Այն ոչ միայն անձամբ ձեր, այլև նախկին խորհրդային տարածքի եւ առանձնապես հայաստանցի ֆուտբոլասերների, ֆուտբոլիստների ու մարզիչների մի քանի սերունդների հոբելյանն է հայկական ֆուտբոլի ամենահիշարժան ժամանակահատվածը, որն այսօր էլ բոլորս հիշում ենք հպարտությամբ եւ որն այսօր համարում ենք ցանկալի երազանք, կապված է հենց ձեր անվան ու կենսագրության հետ։ Ձեր գլխավորությամբ ավելի քան 40 տարի առաջ Երևանի Արարատը նվաճել է այնպիսի բարձունք, որն առ այսօր անգերազանցելի է մեր ֆուտբոլի համար Իսկ դուք, որպես ֆուտբոլի լեգենդ, մնում եք հայկական ֆուտբոլի պատմության առանցքը, նշանակալի ավանդ եւ ցանրակշիռ ձեռքբերումներ արցանագրելով այդ մարզաձևի զարգացման գործում։ Ազգային ժողովի նախագահը Հոբելարին մաղթել է առողջություն, արևշատություն եւ ամենայն բարիք։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի 2018 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարում երրորդ անընդմեջ պարտությունը ստացվեց շատ ցավալի։ Վարշավայի ազգային ստադիոնում տեղի ունեցած խաղում մրցակիցը Հայաստանի հավաքականն էր, որը դժվարին հաղթանակ տարավ 2-1 հաշվով, հաղթական գոլը խփելով ավելացված ժամանակի 5-րդ րոպեին։ Ընդ որում 30-րդ րոպեից լեհերն ունեին թվային առավելություն։ Հայաստանի հավաքականը ցուցադրեց լավ խաղ եւ հիանալի դրսեւորեց իրեն։ Այս մասին ասել է Լեհաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ադամ Նավալկան, հետխաղյա ասուլիսում մեկնաբանելով Հայաստանի ազգային թիմի նկատմամբ դժվարին հաղթանակը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, հնարավոր են թույլ տեղումներ, առանձին վայրերում մռախուղ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 12, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է